Esselamu alaikum, može li nepokrivena žena ući u džennet i je li kao takva prokleta i čupanje obrva, koliko je to grije, je li nekada dopušteno čupanje obrva? Esselamu alaikum. Esselamu alaikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah. Ono što bi želio isteći, znači ovdje pitanje upućeno po pitanju pokrivanja žene, znači osoba koja je spoznala što znači din, što znači islam, se znači pravi put, znači u naradbama stvoritelja subhanahu wa ta'ala, vjernik i vjernica nemaju pravo da prkose osoba koja nije dovoljno upućena, koja ne zna dovoljno, znači ona zbog upravo nedovoljne upute biva nepokorna. Masijetom znači čini neka djela koja se suprostavljaju Allahovim naradbama. Ovdje konačan sud, znači osobi, znači radi se o džehlu, nekada se mora imati džehl, mora imati uzrok da umre na tome. Znači nećemo donesi konačan sud u toj osobi, ali ono što je sigurno, znači da je vađi strogo ženi, znači da ima šerijesku odjeću i da se sa tom odjećom mora pokazati u javnosti, ne smije znači, otvoreno prkositi, propisima Allahova dina i Allahove vjere, znači takva osoba ne može se joj dati opravdanje da može tako živi mimo pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada je u pitanju obrva, onda će istaći to da je upravo stav većine uleme da je to zabranjeno i da žena muslimanka, znači ne treba uzimati ništa od obrva, da je to njen nakit, njena ljepota, iako pitanju, po ovom pitanju ima stavova od određeni uleme ehle sunneta polemišu po pitanju da li se hadisi tekstovi koji govore Allahovom proklestvu odnose direktno na to, ali ono što je najmanje jeste da to tako stvari kako bi izbjegli bilo kakvu sumnju, znači da svaka supruga i majka i vjernica, znači izbjegne ta svojstva džahilijeta koja su proširena nekad kod žene nevjernice koja ne vodi računa o tome i da upravo obrva vid nakita i da je upravo da izbjegne bilo kakvu, znači oprečno sa sobom da primjeni, da ne uzima ništa od obrve i to je ono što je sigurno. Da li postoji, da li postoji situacije kada je ipak dozvoljeno? Ovdje znači, kako stoji u pitanju, je li nekad u određenoj situaciji dozvoljeno? Ja ne mislim na, na, na, na što ako ima opravda sebe bolesti ili nešto, to je drugo. Je. Da. Da. Iz zdravstveni razloga možda u nekoj situaciji.